អញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ថាគាត់អត់ទាន់មានរូបភាពចាក់ប្រសាំងទេគ្រាន់តែគាត់អង្គុយចាំនៅខាងក្រៅគឺចាំមីបាទចាំមីរបស់គាត់នៅពេលដែលគាត់និយាយជាមួយខ្ញុំទួលមាត់ទួលមាត់អញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានសម្លេងទេតែខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំទូគាត់ថាតែភ័យមែនអាកាលថ្ងៃ9ហ្នឹងថ្ងៃភ័យកាលថ្ងៃចាក់បាត់តាំងហើយឃើញអាចឃើញឯងបោះវាថាអាស្គួតអញមិនទាន់បានចាក់ហ្នឹងអញជូនមេអញទៅទៅអាហ្នឹងជាសម្លេងរបស់គាត់ហើយខ្ញុំមានអីត្រូវគាត់សម្គាល់ថាវាវាមានបញ្ហាដល់គ្រោះថ្នាក់ងាប់អញ្ចឹងយើងមិនដឹង